hejuru bikaba ari ibintu biteye ubwoba cyane kuko ibyo biyabiramutwe biratuma urwaruka rugira ibibazo byinshi biratubaza kuyica hirya no hino mm. atayikozwe rero nubwo yuko kazoza k'igihugu karashobora gukononekara kubera ibyo mutwe mbega none uh, muvuze yuko urwaruka ruri ku rugero rwo hejuru mu gufata ibiyayura mutwe mufatiye kuki bigaragarira hehe eh, bigaragarira ku byo tubona mu bisanzwe jewe ndamaze kwakira urwaruka ruza kutwitura hariya ruza rwara rwafashe mutwe mhm. rugaca rwonga rukagwara na za ndwara zo mu mutwe mm. rero turaza kubibona ni ukuvuga ngo iyo urwaruka iyo umuntu yafashe mutwe byinshi umutwe birashyika ahantu udashobora kubyakira hanyuma aca atangura kwerekana ibimenyetso bya wa muntu haba n'urwaruka duhura nago iyo turi ko turaca amashuri tukera mm. turasigura ingaruka mbi z'ibyo bintu yego mufatiye ku matohoza mwagize na cyane cyane ko mukurikirana abafise indwara zo mu mutwe mwasanze ibiyayura mutwe urwaruka rwo mu Burundi rukunda kwihereza ari nk'ibiye yego ibiyayura mutwe urwaruka rwo mu Burundi rukunda kwihereza hariho ubwa mbere ibiyayiramutwe byemewe n'amategeko ngo kuvuga inzoga mm, inzoga ziri mu biyayiramutwe yego inzoga n'ikiyayiramutwe cyemewe n'amategeko kandi urwaruka ruragifata rwose mhm. hariho itabi nabyo nyene riremewe n'amategeko kandi urwaruka rurarifata gose mm. hariho rero n'ibindi bitemewe n'amategeko agomba kuvuga urumogi aribyo bita mm, amabuste ni misazi ni imicafu iva muri za kokayine biva mm. muri Afurika y'Epfo hariho za heroine n'ibindi biramutwe nyine novuga bikozwe nk'imiti hari imiti mu bisanzwe y'ikiyayiramutwe mu nayo nyine yemewe n'amategeko iyo rero urwaruka yifashe uko rwishakiye atamuhinga w'umuganga yabasiguriye mm. nabyo bibasha kugira ingaruka mbi ku buzima bwabo urumva ni ikiyayiramutwe mu kabo cyemewe n'amategeko mm. ariko gifite ingaruka mbi iyo ugifashe nabi utakurikije impanuro wahawe na muganga kuko abaganga baje kwandika uwo muti bakakubwira ingano zo gufata mugo yufashe igihe kirekire wiyandikira wowe nyene bimwe bita automedication mu gifaransa mm. urashobora kukumbwira nabi mu buzima ikacikiyarura mutwe gikomeye cyane nk'akararo usanga abantu bakiri bato usanga bari kubaranga izo nzoga yavuze hariho inzoga yatavuze yitwa kiki kiki iragisibije muri iki gihugu hmm. kiki ni inzoga ikaze kandi barayinywa cyane bagaca bamererwa nabi bagaca banywa urumogi hmm. urumogi hariho urumogi w'umudutu baragura mm. Mm. nitwo tuzimbutse nitwo bakunda kwihereza abo bana bakiri bato rero barafise ukuntu baronse nk'udufaranga dukeya baca baza kutugura ibi byabuze koro mm. bajya abana bo mu ibarabara uzorabe neza ugiye mu ibarabara usanga hari umwana afise nk'agacupa mu ntoki ugasanga ariko aragashyira mu zuru agakwega hajya rero n'ikibazo ubu ni ukuraba nyine twoza turabegera tubaza turababarira ati yamara ibintu ni bibi nk'ababyeyi tukaza tubaha mm. impanuro kugira ngo ntibaze barabijya birabinywa cyane yego mm. inarubwo imeranse ikibazo ni cya kindi mu kibano guho ibi byo gufata ibiyayura mutwe kugwaruka urabibona ugasanga nyine uyu mugwi urabizi na nyemwo mm. ya saa igeze baragenda bakaraba ati we hari waronse kuko baranasangira mm. eh, waba uze ntureka kugenda uragenda bakaguha eh, uzobibonera rero ku mwana wawe ubonye aje mhm. ugasanga umengana umuntu eh, si hari mu byo mu rugo si umuntu nyine uganiriza ukabaza nk'ikintu kizima ngo agire icyo akivuze ko canke ukaraba ibyo mm. mu ishuri ugasanga byatanguye kuyangara ugasanga ni ibintu nyine biboneka cyane mu muryango aho tuba eh, mu kibano turabibona yego ah, gakaneza ugerageje kwibaza ni kubera iki ugugwaruka igisare uko urafata ibiyayura mutwe urumva eh, igituma eh, si kimwe Eh, impamvu babifata ni impamvu nyinshi zitandukanye hmm. hariho ababifata rero kubera ibibazo bagiye baragira bakiri batoyi bivuye mu miryango hariho ababifata kubera imigwi yabo bagendana hariho n'ababifata kubera yuko batazi ko ari bibi bakabona umengana ibintu biryoshye kugira baryoherwe banezerwe bahimbagwe bari mu bandi bagaca bajamwo bakabifata ariko rero uko bose iyo bamaze no kubimenya ko hari bibi hariho n'abakubwira ati nshaka kubiheba ariko bikanka mm. yego yego komedi kumana namwe ngaruka iwanyu ikibazo ni cya kindi nyene kubera iki ugwaruka ubu ruriko rurihereza ibiyayura mutwe byaba bitumwa n'iki aho nibaza yuko ikituma agwaruka guhereza ibiyarura mutwe kenshi ubu bamusanga batamenya nkuko ayivuze bamwe ni nimvo nyinshi nk'abana tubona kenshi mm. nk'aba bana bo mu ibarabara usanga baba bafise igituma bafise mu mutwe bagomba gutorera inyishu ibibazo byabo byo kugira barabe yuko boramuka mm. eh, bari mu ibarabara usanga avuga ati bo none kugira ndinde kuguma muri iri banogirane aca afata ikiyarura mutwe mm-hmm. kugira ngo agire ingufu zo kugira zo kurinda hama hariho abandi babigira ku gakuku nk'uko yabivuze ugasanga ujya yabinyoye uwundi ngo ntangire ndabinywe mm. nk'uko yavuze barakoranira hamwe ni ukugira ngo barabe ingene bobinywa hama bakagira icyo bashyitseko tetere nko gukora akazi je nibaza yuko abana benshi babinywa kugira ngo barabe ko bova mu bibazo barimo yego mm. Pierre Claver Njijimana umuhinga ngororanyifato unakurikirana ibijyanye n'amagara mu mutwe uno munsi byaba bivuye ku matohoza mwagize canke eh, ku byo musanzwe muzi n'ibihe nyamukuru bituma ugwaruka rwihereza ibiyabura mutwe eh, abagenzi banjye turi kumwe baravuze bitari bike eh, mu isanzwe ibintu bituma ugwaruka rwihereza ibiyabura mutwe ni byinshi cyane nibyo nigomba gushika mhm. mu bisanzwe niko ndaraba abantu bakiye muri ibyo bibazo by'ibihe by'intambara mhm. nabo nyene twarabonyemo abantu benshi bafashe ibyayura mutwe mhm. ugiye kubaza ingere babitanguye akavuga ati jewe nataye gufata ibyayura mutwe kera nkiri umwana kubera nari mbayeho ubuzima bubi eh, ntazi ko buca nkiriho ugasanga arataka gufata ivyo bintu hariho cyane cyane agakuku k'abantu k'urunganwe biba twasohotse twiye kwiryohera kumbe imuhira navuga ata gukurikiranwa bihari mm. ugasanga aragiye afatanye n'umugwi w'abantu burunganwe ugasanga batawe gufata ibyo biyaheromutwe bagaca bagerageza kumukwega ugasanga umwana aragiye eh kurakoze uruhara rw'ababyeyi ni ntangere kuko ababyeyi bategerezwa kwiyegereza abana babo hmm. bakaguma babiyegereza bakabaganiriza hmm. bakababarira ingaruka mbi z'ibyo bintu by'urumogi bajyamwo no mm-hmm. kwamizako mm. kuko uvuze rimwe gacumureka n'ubundi asubirayo mm-hmm. ukaguma ko kugira ngo urabe yuko umwana wawe atoja mu kunywa ibiyaruramutwe mm. nibaza ko ibyo hagaca haza n'andi intwaro mm. ni ukuraba mbega ibyo biyaruramutwe babikurahe babigurirahe none gakomeye nimba ababyeyi bategerezwa kuganiriza abana babo ku bijyanye n'ubuzima bwabo ni kubera iki abo bana baguma babandanya kunywa ibyo biyayura mutwe hari ababyeyi baba batakora ibyo bateza gukora reka ni bibazo nyine duca tugumamwo urumva mm. nk'ubu umwana urashobora kumuhanura akanka kwa kundi bavuga bati agakuku urunganwe ibyo biratuma gukingira ko umwana wiwe yoja kunywa ibiyayuramutwe yego murakoze cyane uruhara rw'umubyeyi nibaza ko ruzi imbere ya byose mhm. uruhara rw'umubyeyi kuva akimubyara byiza ni uko umwana akura ariko aramwigisha mm. ibintu byiza ibyo twita mu kinofunofu ngo amavareri cyangwa ibintu byiza ku buzima bwiwe eh, ku magara yiwe eka mm. ku myaka mitoyi aba afise ugenda uramwigisha ugenda uramuganiriza kandi kumwigisha no kumuganiriza ni bya bindi bisaba kumuba hafi bisaba kumugira umugenzi bisaba kumenya utwiwe kuko umwana abana basiga baca ubwenge hakiri kare ibyo bintu babimenya bakiri batoye cyane rwose rero ni ukuvuga yuko eh, utabaye hafi hakiri kare akiri mutoya ugiye rero kubitangura yaramaze abiraba hakiri kare hama akabimenya hama akamenya umwana wiwe ibyo arimo byose imihanso ni kubera iki mu buntu umwana agifite ababyeyi bose babiri bishika kwaja mu kunywa ivyo biyayora mutwe kandi wumva izo mpanuro zose zihari canke no muvyeyi biba vyananiye ega hari igihe izo mpanuro zitaba zihari hari n'igihe izo mpanuro zironkera umwanya wo kuzikora ubona ni ubuzima bw'ubu bwaragoye hmm. Ababyeyi bazinduka bagenda baca kurondera eh, nashaka kumenyesha ariko baratwumviza ko hariho ibyigwa by'abahinga byakozwe byerekana eh, yuko umwana arashobora kuvuka aborewe arashobora kuvuka yaranyoye ibiyayura mutwe bivuye ku mubyeyi yamwibarutse mm. ni ukuvuga ngo uwo mwana yagize nubwo yahuye n'ikiyabiramutwe akiri mu mbanya mama wiwe arashobora kuvuka ku magara yawe no ku buzima buzokurikira mm. rero navuga ni umubyeyi yateza kuba iyi nimero ya mbere kugira ngo akingire umwana we guhura n'ikibazo ubwa mbere mu kumusigura akiri muto yuko ibiyabiramutwe ari ibintu bibi yuko umwana yogerageza akirinda ubwa mbere gufata icyo kintu kuko gifite ingaruka mbi ku buzima bwiwe abana kenshi na kenshi bakiri bato barasonera ababyeyi mhm. iyo ababyeyi bari hafi umwana abaza yaragwaye abageze kuvurwa mu isanzwe abageze gushyira programme intumbero yo kumuvuza kuko yaramaze kugifata cyo kiyera mutwe akakigira umugenzi nta kindi kintu kibazo zira gukunda ivyo zombwira byo indwara ku bitigu indwara z'umutima indwara nyinshi cyane zivuye ku biyayuramutwe ni ukuvuga ngo ibihimba by'umubiri amahaha arahahonera arahahonera mm. ni ukuvuga ngo ntuzeye ibiyayuramutwe birafite ntuzeye ingaruka ku muntu uze ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso mm. birafise ingaruka mbi ku mahaha ku muntu hema birafise ingaruka mbi ku byiyumviro birafise ingaruka mbi mu byigwa kuko hari ibyigwa byerekanye yuko iyo umwana yafashe ibyayuramutwe kenshi ku rwego hejuru ubwenge bwiwe ntibusubira kuba butera imbere nk'uko bwari buteye imbere ntasubira gufata ku mutwe mm. kuko kapasite do retansi bo ni ko ubushobozi bwo gufata ku mutwe bwiwe butera bugabanuka bugabanuka n'ishuri rimwe agaca ariheba ngira ngo muramaze kubibona abana baza barabaye ntuzeye ako bidepanda ibyo kwiga baca nta kintu na kimwe gisubira kumuryohera gisaba eforo gisaba ingufu mm. oya ikintu we arondera mu buzima ni icyo kintu gusa nta wundi munezero asubira kuronga kiretse umunezero wo kuba benshi urumva iyo turiko turagira iyo turiko turagisuzuma kugira tumenye iyo ndwara iyo yajiva kuko kugira uvura umuntu indwara yo mu mutwe uteza kumenya mbega iyo ndwara yatewe n'iki mm. kenshi na kenshi aho usanga umwana yatanga gufata bijya bintu by'amabiyamutwe nyine urumogi cyane cyane eh, itabi ryinshi ryinshi inzoga nyinshi nyinshi hanyuma bigashyika ahantu umutwe wiwe ugacangana kuko by'abandi basazi bose mubona mu ibarabara Reka tubibutse ko tukiri mu kiganiro cy'isanganiro ry'imiryango turi ko turabira hamwe uruhara rw'umubyeyi mu gukinga k'umwana wiwe yoshobora kujya kwiyereza ibiyayura mutwe turacari kumwe n'abatumire batatu hari ikome Ndikumana Serugo turi kumwe kandi na Emerance Kaneza na Rugo hamwe n'umuhinga ngororanyifato Pierre Claver Njejimana mbega none ga Emerance ni ryari umubyeyi twavuga yuko uh, akingira umwana wiwe kwihereza ibiyayuramutwe ryari iyo mukingira eh, ni cya kibazo twari duhejeje mm. kuvuga ni kuva ataravuka kuva akimusaba kuva akimenya ko afite umwana wiwe mu nda mhm. gushika amurere gushika abone ko ageze mu bigero mm. nta gihe gihari cyo gutangura no guheza kuko eh, ku babyeyi babo mm -hmm. umuntu yokoresha ubuhinga ubuhe none kugira ngo akingire abo bana biwe ko bajya kunywa ibiyayuramutwe eh, ni mbere cambere no ibyo ivyo mutwe na wewe ukavyirinda umufise mu nzu uri mu mama canke mm. uri hafi yiwe ukamwibutsa hanyuma yakura ukamwigisha kuva akiri muto ukabimurinda kubibona hanyuma yagera mu myaka yo kubibona mm. komeka ubwawe woho nk'umupapa ariko urumva woho ntiwibungenga ngo bihere umwana akiri mu mbanyi urumva n'ibyo bakenyezi nawe nka serugo ryari umubyeyi utangura gukingira umwana wiwe kunywa ibiyayuramutwe yego njye ntibaza yuko nk'uko jeje imana yabivuze hajya umubyeyi yibungenga mm. niwe atangura gukingira umwana mm-hmm. kuko atamukingiye ubwa mbere urumva ko avuka aborewe yanyoye ibiyayuramutwe n'ibyo biyayuramutwe aba yayihawe na nyina wiwe yabihawe na nyina wiwe kuko niwe aba yamwibungiye amahera nawe yavuye yo kubigura amahera urumva hari igihe usanga eee eh, muraraba neza mm. kuko urabona iyo umubyeyi yibungenze mm-hmm. hari igihe naho tuvuga ngo mm. ngo ngo ni ukubyirinda hari igihe ashaka yuko anywa agacupa akatwariritsa hmm. niko mu kirundi bavuga gutwariritsa nibaza yuko nahone mugapana kunywa twinshi hmm. no kunywa dukeya kugira ngo agerere uwo mwana ntagume akiri mu nda kunywa dukeya mm. mugabo umwana yavutse urumva aba afise ka kantu k'agacupa yahawe na nyina mu nda mm. naho urumva no guca uduregera uwo mwana mm. ukaguma umuha impanuro umwereka ingaruka mbi z'ibyo biyayuramutwe ingene bizogenda ugasanga ukamwereka neza yuko agumyamo ibiyayuramutwe azosara azogwara azogirane. ukamwereka rero ukamushyira ahantu ukamukurikira no ku ishuri mm. ku urabona turabarungika ku ishuri mm. mugabo hari igihe usanga atagiye ku kuraba ko yashyitseyo nuko atashyitseyo ukaraba ati mbega yagiye ku yashyitseyo ntiyakatiye mu nzira ngo ajye mu mutwe aho hose ni ukuguma umwegera umuraba ingene yogaruka narijya ubuzi yuko ubuzi yuko yatanguye kubinywa ni ugaca usanga rero wa mwana wiwe aguma agendana na ba bana biwe kandi bigoye ko wamukuramo mm. niho navuze rero yuko usanga kenshi bigoye ko ubimukuramo yaramaze kubinywa iyo rero ubonye ko byanse iyo ugerageje ugahanura iyo ugerageje ukamubaza igituma bijyamo akakubwira akugurukiye agashobora kubikubwira muri icyo gihe rero uca ubimufasha iyo umwana eh, kuva kera yamye abona ko uri umuntu mwiza kuri we mm. n'ibyo umubwiye hari igihe abyumva iyo ugerageje rero ukamubwira hari igihe bikunda si iminsi yose mm. ariko iyo byanse naho uh, uritura abandi bafite ubwo bumenyi uh, udafise yego Pierre clavangeje imana uri umuhinga ngororanyifatana nakurikiranira hafi ibijyanye n'amagara yo mu mutwe mm. umubyeyi yafise umwana yamaze kujya kunywa mutwe yomukura muri iyo ngeso gute eh, gatuma agira wa munezero ndenza rugero yagira agitangwa kwinjira eh, guhura n'icyayi bamute ubwa mbere ko bagihura ubwa mbere cyaramuzaniye umunezero hmm. atazopfa asuye kuronga azoguma awurondera gushika aho ntazi hmm. rero ni ukuvuga ngo uwo muntu mujyana ku bahinga bakigira hamwe icyo bita navuga kwiha ihangiro bazoshikana ko mm, n'umuntu mm. hanyuma bibaye ngombwa eh, bakamushyira ahantu navuga azomara igihe atahura n'icyo kigero mutwe yego komedi eh? ku mwana eh. uri umubyeyi serugo n'irihe jambo wubwira abandi babyeyi kumbura afise abana bari mu ngeso zo kunyubiyayura mutwe abantu bose bariko baradukurikira ikintu bari uko ari ababyeyi cyane cyane yuko baguma biyegereza abana babo babonye bagiye kubinywa ibiyaruraramutwe bakabakurikirana bakabahanura bakabereka yuko ingaruka mbi zijyanye n'ibyo bintu by'ibiyaruraramutwe bagiye kunywa nibaza ko mu kubakurikirana naho ni ukubiyegereza ukabagira umugenzi nk'uko umuhinga yabigize mm. yabivuze kugira ngo ntacagutinya kuko ugiye kumuhana nawe acaba nk'umuntu agutinye agaca yongera agasubira muri bya bindi nyine mm. kugira ngo ayongere abisubiremo mm. ni ukuvuga rero yuko yuko umugira umugenzi hamukaga umuhanura ku mwanya ku mwanya wongera umuha intumbero mm. nziza ukamwereka n'udukorwa yokora kuko hariho ababyeyi baca barekerana bakareka ngo uwo mwana nta kintu bamuha gukora ifu kumuha igikorwa mm. kugira ngo umukurikirane kuri twa dukorwa ariko arakora mm. ni ibyo ntuhanura ababyeyi bari baradukurikirana murakoze emerance kaneza uri inarwa umubyeyi nawe ni igiki wobwira abandi babyeyi bari kuhatwumviriza kumbure hari abafise abana banyu ibiyayura mutwara n'abatafise mugafise abana ego murakoze cyane icyo nabwira ababyeyi bafise abana bariko baranywa nk'ibiyayura mutwe Eh, icya mbere ni ukubaremesha nkabatera intege nkababwira yuko eh, bitama byoroshe kurera n'ishuri kurera n'ishuri atahantu na hamwe umubyeyi agigira mm. eh, kandi nta mubyeyi n'umwe atifuza ko umwana wiwe yogira indero nziza canke ngo aje ku murongo mm. nk'uw'abandi bana bari ku murongo rero iyo ko byamaze gushika byamaze kuba umuvyeyi ntiyokwihebura kuko hari abavyeyi baca bihebura yo kwizera yuko bizoshoboka ko bihera kandi mugabo kandi akabishiramo uruhara rudasanzwe mu kumuba hafi nk'uko mugenzanje yabivuze mm. mu kumuhanura mu eh, kuba hafi mu bintu byose byose akeneye hama ikindi nacyo mwe n'abo bana kenshi eh, yumva umenga ntakunzwe mm. kubera ababizi yuko ibyo ariko arakora bidahuye n'imico n'imigenzo n'amategeko y'umuryango rero umubyeyi icyo yokora ntazoca aheba ntazoca ngo wewe warananiye naraguhebye namushyire mu bandi amuhe eh, ibyaha abandi amuhe uburenganzira abandi nubwo yoba adafise ingeso nk'iza ba bandi afise mu nzu n'abana bataraja mu biyayuramutwe nabo umubyeyi yobarinda gute abo nabo bataraja mu mutwe umubyeyi cyane cyane gwiza akanya akanya umarana n'umwana wawe umanye icyo umwana wawe yiyumvira Eh, umenye icyo yifuza umenya icyo arimo umenya bagenzi biwe niyo nzira niyo nzira nibaza yuko ishobora kudufasha eh, gukinga kuko eh, uri kuramenya ibyo arimwo nawe araza akakubaza ati burya nahuye n'umugenzi yanyeretse aka mm. mbega akaba kameze gute kuko nawe arabona ko uri hafi yiwe mm. akagutura ibibazo byiwe ni gutyo rero uzoheza ukamwigisha ukamubwira ati kirya ni kibi kubera imvo iyi nini hama aheze abyemere kuri uyu nawe yamaze gufatwa eh, ababyeyi benshi barihuta naho iyo bagiye ku muhinga ntidebaze ujya muhinga arabizi eh, bajyanye umwana kumuvuza bashaka agende bamwandikira umuti mm. hama eh, bice bihera nabyo ni ibintu biba byarapfuye nko mu myaka nk'itanu mm. cyangwa itandatu cyangwa nk'indwi mm. none gute byoca bikira ku munsi umwe ikiyayura mutwe eh, ari ikintu kibi cyane kugwaruka no kuri bo nyene mbere hanyuma nkabahanura yuko eh, nkuko bagenzi banje babivuze bakiri bato abana baba hafi bakamenya ingene birigwa bakamenya ibyo bakunda n'ibyo banka hanyuma bakanabasigura yuko ibyo biramutwe ari ibintu bibaho eh, bishobora konona ubuzima bwabo eh, bakiri bato hanyuma bigatuma ntiruze rugerageze gukorako kuko eh, mu gifaransa bavuga ngo toucher gare jouer utanguye utanguye eh, no kuvuga yuko kazoza guca ugomba kubandanya yego mm. ningaha rero ikiganiro isanganiro ry'imiryango giciye kigarukira twari ko tuganira ku ruhara rw’ababyeyi mu gukingira abana babo kugira ntibaje kunywa ibiyayura mutwe reka shimire abatumire twari kumwe komende kumana serugo umuvyeyi wakoze kwitaba ikiganiro yego murakoze cyane murakoze cyane kudutumira kandi nejo ni mwa ubona mufise akanya ko dutumira muradutumira tuzobitaba murakoze murakoze namwe emerance kaneza umubyeyi na rugo wakoze kwitaba ikiganiro murakoze cyane namwe kudutumira muri kino kiganiro cy'ingirakamaro cyane n'ejo n'ejo bundi eh, tuzasura tubitabe murakoze ubundi nkenguruke ni Pierre Clavangeje Imana umuhinga ngorora nyifato anakurikiranira hafi bijyanye n'amagara mu mutwe wakoze ku muco wagira uratanga muri kino kiganiro yego murakoze cyane mwakoze kudutumira eh, ndakengurukiye bari baradukurikirana eh, ndakenguriye n'urwaruka ariko baradukurikirana hanyuma ndakenguriye n'abantu twari dusanga ikiganiro ngibaza nti ibyo twavuze birashobora gufasha abatari bake bigatuma mbere bahinduka Eh, kugira ngo amagara yabo abandanye atera imbere n'uwundi munsi nimwankenera nzoka nongere ntange umuco kuko ibi ni ibyigwa byo ko.